sjukt stjärnspäckat eh, klubbgäng. Sitter här med mig på Färgfabriken i Stockholm, lite söder om Stockholm kan man säga, i Liljeholmen. Eh, vi ska ha en jättestor fest ikväll eh, och några av de som ska spela är Date. Hej Date! Hej! <laughs> Gulligt. <laughs> Vi har Josefina Nilsson, J Nilsson. Halloj. Halloj. Malén. Hallojs. Popstjärna också. Julia Spada. Hej! Hörs du förresten? Jag vet inte. Jo. Hallå? Hej. Hej. <laughs> Fjärde eh, kvinna till rakning, rökning, jag säga. Hanna Stenman, den enda som inte har varit med Hello. i podden innan. Hello. Hur mår ni? Bra! Skönt. Uh, dejt har inte funnits superlänge. När, när startade dejt, Josefina? men gud när startade Dejt? Eh, vad kan det vara, några månader sedan? Tre, fyra, någon gång i somras? Ja, typ i september. Ja, mm. tror jag. Precis. Ja, vad var det första vi gjorde? Vi hade en klubb tillsammans. På Kåken? Ja. Just det. Marlene, hur skulle du beskriva eh, klubbgänget Dejt? Um, ehm, ett glatt och eh, härligt DJ-crew. <laughs> som spelar bra musik och eh, gärna dansar. V vad är bra musik? För oss. Fråga mig. Ja. Eh, bra musik. Eh, för mig är bra musik ehm, eh, R&B och eh, det, det som jag alltid tjatar om, gråtdansmusik. dans, eh, det tjatar vi också om ah, i Så det, det spelar vi bland annat. Nice. Mm. Det blir kanske en del sånt idag i podden. Uh, vi börjar som vanligt med en låt som jag har lyssnat sönder i veckan, Lipa till. Hela det här albumet har jag liksom suttit och hulkat till på jobbet uh, i öppet kontorslandskap. <laughs> Väldigt ovärdigt. Men uh, ja, så blir det ibland. Uh, Little Jinder, popprinsessan. Det finns ingen plan Jag kommer falla, låt mig få Sluta tänka, sluta känna Kan inte stanna, backa, vänta Jag ser det ske Hur alla du känner som backar dig Jag dör. Ja, jag dör också. Jag också. Vi dör långsamt. Ja, så himla fint att den var med. Ja, den fick vara med ja. just när du skulle vara med <laughs> ja. Och nu hörs du också i micken. Ja, Vad skönt. Alltså, vilken jävla panglåt. Little Lindy och Julia Spada. Något är väldigt fel. Något är väldigt rätt med den här låten. Tack. Va, när, när kom den här till? Eh, jag minns, jag tror att det var i våras, alltså vi hade snackat ganska länge om att göra en låt mm. Eh, och sen så blev det plötsligt av. Eh, och så, ja men det, det, vi klaffade direkt både som personer och liksom som, eh, som musiker. Ja. Eh, och då så hade vi, ja men började vi spåna lite och så fick jag upp den här refrängidén hon skickade det här tracket som mm. jag tyckte var jättefint, eller början till det här tracket. Eh, och så fick jag, ja men så bara liksom gick vi in i studion och sen så typ blev låten gjord ganska snabbt efter det och jag har för mig att något är väldigt fel, att det var typ en sån här skämt-textrad som jag hade bara så här nynnat in och sen så bara, men den, den är ju ganska Little Jinder också. Ja. Eh, nu rös jag lite. Och så hade hon gjort en så här <laughs> helt fantastisk fint. vers, alltså jag älskar verkligen versen på den här. Och sen så bara, ja. Så fin. Jag tycker också Sjukt, att det är så himla nice med eh, eh, tjejduetter. Ja. Det är verkligen... Har du, no har du något annat exempel? Alltså, på något som gillar? The boy is mine. Såklart. Obs. Nej, Obs. men, Love eh, you anyway. <laughs> jag tycker också att den här är så fin för att den är så här eh, sorglig ja. och duett. Det är nice. När det också är så här... Det handlar inte om att de så här bråkar om en kille Det är ju också Nej. väldigt kul. Mm. Det kändes lite grann som, för vi snackade om att vi ville göra något sånt och sen så var det som att kompiskärleksduetten av alla kompiskärleksduetter var redan gjord ganska kort tidigare, nämligen Love You Anyway som jag tycker är verkligen så här. Vilken är det? Den har J. Nilsson och Marlene skrivit ja! och eh, spelat in. Såklart. Eh, mm -hmm. Och liksom den beskriver den så här villkorslösa kärleken så himla bra. Och, men det är ju så här, man vill hitta ett, ett, bra sätt att skriva om, om vänskap och då blev mm. den väldigt ledsen mm. låt. Fantastiskt. Så bra. Har ni lyssnat på resten av jinder albumet Ja. Japp. Yep. Jag ska det. Jag ska. jag <laughs> pratar lite för långt bort. Jag lovar. Jag lovar härmed. ja, ja, som sagt, jag, jag, har suttit och bölat ner i mitt tangentbord på jobbet och folk har undrat om jag så här, är skör <laughs> och fått gå iväg och ursäkta mig. Så fin. Hanna? Ja? eh, vi har kommit till ditt första låt, eh, ditt enda låtval. Alla ja, får bara ta med sig bassin idag. Vad blir det? <laughs> Det blir Jazz goddy. Vad är det? <laughs> alltså jag kan ingenting om den här personen. Eh, jag bara hörde den här låten, det var typ såhär Waka Flocka Flame som hade delat den. Mm. Eh, han ville bara se en miljon dollar. Vem vill inte det? Verkligen. We got London on the track, on the track. When you get the money, get a million. Probably just trying to feed my children. Ride around the city, try to get it. All you gotta do is pick up the phone. All I need is five minutes just to tell you that I love you, cause you know I get busy. She said she comprehend me, but baby, do you hear me? Just wanna see a million dollars. Just wanna see a million dollars. Just wanna see a million dollars. I just wanna count a million dollars. I just wanna count a million dollars wanna see a million dollars. Just wanna see a million dollars. Just wanna see a million dollars. Just wanna see a million dollars. Created we all. Created the same way, came from the same earth. Why must my neighborhood be your hood? Why can not I be rich? Taking a naughty trip to Miami. Chasing out a dollar like it's a Grammy. Whip four doors panoramic. Getting to the money, can't stun it. Woo. it with the water, got a grimace. When she hit the mile, I start grinning. Put the pussy on me, got me acting all friendly. Might buy a Jimmy, or even my jelly. Got my other bitch jealous, cause I got a tight skips. Read the same book with different pages. Get to the money, I want the face. We in the same race, but different race. Might smile in your face with different faces. Said she gon' change but she ain't changed. How can I not be rich? All I wanna do is count a million dollars. I did a lot of shit to see a million dollars. When you get the money, get a million. Probably just trying to feed my children. Ride around the city, try to get it. All you gotta do is pick up the phone. All I need is five minutes just to tell you that I love you, cause you know I get busy. She said she comprehend me, but baby, do you hear me? Just wanna see a million dollars. Just wanna see a million dollars just wanna see a million dollars. I just wanna count a million dollars. I just wanna count a million dollars. Just wanna see a million dollars. Just wanna see a million dollars. Just wanna see a million dollars. Just wanna see a million dollars. Product of my environment. My environment became a product of my soul. Got it. Accomplish my dreams. My lyrics are valid. You ain't broke, you don't know the feeling. Came from the slum, all I had was my niggas. Dirty egg eaters and the skeletons. Even saw a rapper fool like a bitch. I got a million dollar full of trash. Three white bitches like a Hugh Hefner. Look at all the white in my bezel. We mixed the white and made it time. Selling for 36. Wanna see me for a ton 36. Nightmares of being broke. Feel my body going cold. Then I woke up in my jury. VVS is clear, never blurry. How can't you get it if you never got it? Whip so big, got a double car garage. In the back seat, tryna count a million dollars. Shit, tryna count a million dollars. Got I did a lot of shit to see a million dollars. When you get the money, get a million. Probably just tryna feed my children. Pengar. Ja. Har ni några pengar i dejt? Nej. Nej. Jag har precis fått eh, upphovsrättsersättning, så jo. Nice! Och Hanna, för vad? För serier? Ja, Nej. för serier. Ja. Jag gör serier. Ni måste läsa dem, kolla in dem. Ja, Hanna, gör det. Stenman. Obs! Nästa bang! När kommer den Hanna? I december. Vad tänker ni på när ni hör den här låten annars? Du hade en, någon bra så här, rad som du satt och jag sa bara att det gormade. Var, ja, jag sa att det var kul att han skriker. Jag sa att det var så kul att han skriker “Why can't I be rich?” ja. Och så känner en ju ganska ofta liksom. Ja. När kommer Gwen Stefani-pengarna till in då? Eh, ja, när det finns eh, sju måndagar i veckan. Mm. Eller? Ser det, ser det mörkt ut? Det det tror jag, jag tror inte det finns något ljus i den tunneln. Nej. Fan också. Det här måste ju, det måste ju nystas upp på något sätt. Ja, Hela Gwengate. Ja, vi får se alltså. Vi får se. <laughs> ja, ja. Uh, vi fortsätter. Uh, låt från Jenny Vänner-gänget, alltså jag och Peter Björklund. <laughs> det blir, det blir uh, cover time. Har ni, har ni hört den här i veckan? Det är Korallrevens take på en gammal Guns N' Roses-klassiker. We've been through this such a long, long time, just trying to kill the pain. feeling när ni hör det här? Fin! Visst var den det? Jättefin. Jag tycker också att den matchar den dimma som har varit hela den här veckan. Att det bara är så här, man går i dimman, lyssnar på den här låten, hör texten extra bra. Det är så mycket november. Obs, Väldigt ja. <laughs> november. Måste säga obs. Uh, du, du sa att du, var, att du är en Guns Roses, ett Guns N' Roses-fan in disguise. Ja. På vilket sätt då? För att jag lyssnar på Guns N' Roses ibland när jag är själv. Men det är inte som att jag gör det när någon annan hör. <laughs> Okej. Det är så dancing on my own. Är det skämmigt? <laughs> Nej men det är inte skämmigt, det är mer bara att det är så här... Uh, uh, men det är typiskt sådär när man är lite sad och bara känner så ja ah, men kanske ska lyssna på lite Guns N' Roses. och sen okay. så <laughs> nästa dag är det som att man bara, vad gjorde jag igår? Du kommer alltså inte blästa en, en Guns N' Roses-låt ikväll? Nej, det blir ingen Guns N' Roses ikväll. Men jag fick någon slags eh, uppenbarelse när jag hörde den här över texten, och så är det väl ofta med coverversioner kanske, att man bara, men gud vilken så pop, eh, jättehjärtskärande, snäll och flickig poptext eh, mm. då. Verkligen. Men är det inte lite så med Guns N' Roses i och för sig, de är ju liksom ett popband, ja. men med lite extra riv i liksom. Mm. Riv. <laughs> ja men. Ett rivigt gäng. Ja, nej men eh, bra. Korallreven. vilka, vilken cover eh, skulle ni ge på, ni som är popstjärnor i gänget? Härnäst. Om ni fick välja en. Jag sitter faktiskt och tänker på det till min live-show. Oh. Mm. Så ge mig tips, för jag har ingen aning. Eh, alltså Eller, jag... Nej, ni behöver inte ge mig tips, men jag vet inte, är nej. mitt svar på det. Jag, funderar. jag skulle definitivt göra en cover på Bam, bam, Rihannas Te Amo. <laughs> Eh, som jag faktiskt har gjort lite i smyg på en grej som inte har kommit ut ännu. Men det är en sån där låt som du alltid nämner i alla intervjuer ja, ja. som den bästa poplåten ja, ever. ever. Hur, skulle du, hur skulle du göra den? Jag kanske skulle översätta den till svenska. Mm. Vad blir det? Oj, oj, oj! nu vänder sig Josefina om för, för så här liksom, eh, uppskattande blickar. De som fattar fattar. <laughs> De som fattar fattar. som vet vet. Mm. Okej, Julia, har du, har du någon favoritcover eh, uh, eller någon som du går och funderar på att göra? Jag har just gjort en, en cover på en av uh, Nilssons låtar men mm. uh, annars vet jag inte. Jag har bollat lite med idén på att översätta alla mina låtar till italienska eller typ. Oh. Ja. Uh, jag tror inte att det kommer... Ah, I endorse that message. <laughs> för hemmabruk tänker jag kanske framförallt. Inte, inte hemmabruk för italienare i, i Italien? Nej? Jo, kanske. jo, min mamma var ganska såhär, men Julia ska du inte börja översätta alla dina låtar, för jag är halvitalienare, mm. till italienska så att du kan få italienska fans? Ja. Jag bara, och i och för sig, de lyssnar ju mest på musik på italienska så att ja, mm. kanske. Det, här, det, det känns som en så first i Sverige på något sätt. Ja, jag tror det. Det måste du göra. Julia, ja. vi ska lyssna på ditt, ditt låtval. Ja. Vad blir det? Det blir en låt som heter You med en artist som heter Jones. Eh, och jag tycker att det är kul för att hon släppte en låt för ett par månader sedan som heter Deep som jag tycker är en av årets bästa låtar typ. Mm. Och den här låten är producerad av, eh, hur sa vi att vi uttalade hans namn? Jai Paul eller Jay Paul? Jay Paul, oh, Jay Pauls favor. brorsa, eh, eh AK Paul, som eh, var med och gjorde en annan utav årets bästa låtar som heter So Good. Mm med eh, Neo. Så fett! Helene, du, du sa det här låter som Phil Collins. Ja, lite Phil Collins och Toto-vibbar. Vad var det som fick dig att tänka på dem? Jag tänker nog Toto och typ Africa med trummorna och eh, Roadset eller vad det kallas. Typ synten. Mm. Känns lite Phil Collins. Så eller, väl, välproducerat 80-tal. Mm, jag älskar det. Mm. Verkligen. Det är lite Malenigt också kanske? Eller? Ja. Mm. Nej, men jag, alltså Phil Collins typ är en av mina favoriter, verkligen. Nu sitter J Nilsson och, och nickar instämmande. Nickar jätte, jätteintensivt. <laughs> Nej men jag älskar, jag älskar Phil Collins verkligen. Ja. Vad va, va är det som han har? Melodierna och typ ja. harmoniken och känns... Jag vet inte. Han har en, för några en värld. För några år sedan så kom det ju någon så här eh, rb samling när folk, olika rb artister eh, tolkade Phil Collins. Det kändes som att en han hade varit... samling? Ja, jag tror det. det han hade eh, varit, ganska, han hade varit ganska utskälld ja, så här ett tag och töntig liksom ingen som hade tyckt att han var så cool och sen var det så Brandy och massa folk som Ja men det med den där ja, Another Day in Paradise. Ja, och typ Mariah jag, Carey också. Ja, men, mm. det, ja alltså den låten. Det var typ med ja. den jag upptäckte Phil Collins. Mm -hmm. När alltså, jag var typ 15-16 typ. Ja, nice. Alltså det, min favoritlåt med Phil Collins är ju faktiskt en i Tarzan, Disneys Tarzan soundtracket <laughs> som heter You'll be in my heart. Och han sjunger i slutet så här I will love you always and always och jag gråter så himla mycket då. Men det är, så han, det är sånt himla så vemod i hans ja, och eh, han, musik. Ja. Och så det är så himla melodiöst. Jag tänker att det är därför det funkar för R&B tappning också. Mm. Men det är liksom på gränsen till att bli för cheesy men, ja, men det är det man tycker om. Mm. Ja, och att det. texterna är tydliga och de är inte rädda för, han är inte rädd för stora känslor. Jag mm. gillar det. Men Josefina, hur mycket inspiration hämtar du i Disney-filmer och Disney-filmers soundtrack? Till eh, din egen musik? Alltså, man kan säga att jag hämtar väldigt, väldigt mycket inspiration från Lilla Sjöjungfrun-soundtracket. Mm. Eh, så, ja, det, det, är väl där liksom. Eh, sen så är ju, har ju, finns ju väldigt fin musik till exempel i Lejonkungen och Aladdin, Aladdin, väldigt fint soundtrack. Eh, mm. Vi ska lyssna på ditt eh, låtval. Ja. Finns, vi, eh, om du fick välja en Disney-film som låter som den här, eller som känns som den här, då vad skulle är, det vara? Då är det här uh, Alice i Underlandet. Mm Varför det? För att den är lite mystisk och det är liksom drömskt och lite knarkigt. Oh oh! Julia dyker upp andra gången idag. rolling on the clouds of the smoke. I be chillin', man. These niggas just hate, cause I'm really out here living. What you gotta say? Hey, man, what you gotta say? I be on the grind eight day just working. I gotta go in, cause I gotta stay earned. Gotta go in, cause I gotta stay earned. i those Kort men fin. Magisk. Vad, vad är det som du gillar med den här? Eh, jag, gillar, <laughs> ja, jag gillar Julias del mest. Eh, big surprise. Och, eh, nej, men jag tycker att den är, det är väldigt eh, magisk melodislinga och den är liksom, ja, men den är mystisk. Jag gillar det, verkligen. Dream like forest. Mm, väldigt fin eh, titel också. Med Xavier Lee. Vem är det? Sa du det nyss? Nej? Nej, jag vet absolut inte vem det är. Nej. Jag vet bara... Julia, vet du vad det är? Ja, men det är typ en eh, 17-åring från Texas som bor i en liten stad som jag glömt bort vad den heter och har ett eget crew där mm. eh, och släpper en massa låtar och sen så typ började jag följa honom på Soundcloud och sen så bara twittrade han mig. Han bara Åh, du började följa med mig, eh, kan vi inte göra en låt? Så gjorde vi det. Mysigt! Ja, jättemysigt. Eh, jag älskar att det här händer, att man lever i en tid ja. där det sådana här saker funkar liksom. Har, har, du många, eh, många liksom Texas kids på tråden som du gör musik med? <laughs> alltså ring mig! <laughs> <laughs> Nej, jag vet Eller någon annanstans i världen? Kan, man vet aldrig. Nej. Men det här var lite en sån att jag bara, nej jag vet inte alls vad det kommer bli av det här men vad fan, jag har, jag har lite tid här. Jag kan. nej men alltså så bara, det spelar ingen roll vad som, om den här låten hamnar i en sopkorg för att det är bara en, en liten kul grej att göra. Och så blev det fint tycker jag. En, en. Malena och Jay, sitter ni också och liksom har connects över hela världen och gör låtar med folk på internet? Ja. Har man gjort det så över Jo. Men det, det jo. känns som att det har varit lite mer professionellt ihopsatt, eller? Ja, precis. Jag ja. tänka nu. Eller har man gjort något på bara sådär? Som, alltså, som ute än har jag ju inte, men jag har lite som inte är ute än. Lite på G? Lite på G. Har du? Nej men det är det jag sitter och... Nej, jag tror inte det. Ni får skicka. När det vi, finns, vi skickar så, vi, så vi, kan spela. Jag måste säga en, en fin grej bara om den här låten som precis spelade. Ja. Att eh, jag hörde den första gången när vi var på Way Out West och så bodde vi, eh, Julia och massa folk, vi bodde, Hanna var också med och ja, mm. eh, Marlene sen, eh, bodde i en lägenhet i Göteborg under Way Out West och det var så fruktansvärt varmt och vi satt och liksom eh, käkade ostbågar och svettades och tog igen oss i den här jättemysiga lägenheten och då spelade du upp den här låten första gången. And I'm still in the hood, flexing like an OG. If a nigga got place, come and holler at me. Oh, yeah. Got it on me, I got it on me. Got it on me, I got it on me. I got it on me, I got it on me. Got it on me, I got it on me. I got it on me, I got it on me. Got it on me, got it on me. I got bitches on the pole. My switch full of drugs. Just step on my toes. Yo, bitch, ready to go. 'Cause I got it on me, I got it on me. I keep it on me. me. Nina, it leave you wet like Aquafina. Pull up in the beamer, she dip my demeanor. Look like I just jumped out the cleaners. Dang. I gotta keep that pocket rocket on me. Like Martin, he gotta keep Gina. Money. Katrina, somebody call FEMA. I'm beating that drum. Like I can Tina. Young nigga, I play with them keys. Play with them. No Stevie Wonder, no Alicia. No. That iPhone I got for that Billy phone, trap on that Motorola and the beat. Trump, I got it on me, got it under the seat. Aim at your head, ain't aiming at feet. Goes on the rule, nigga, that's a sneak peek. She fucking with me on the loft on the beat. I know that you mad that young nigga got cash. She sucking me up while I'm rolling it gas. You talking that shit so a young nigga laugh. My skirt in the rubber 220 on the gas. Shades, they knock at that door like Jehovah. Pull out the chopper, invite like a coat. Aces make bottles like I'm playing poker. Smashing your girl from the back and I choke her. Got it on me, I got it on me. Got it on me, I got it on me. I got it on me, I got it on me. Got it on me, I got it on me. I got it on me, I got it on me. Got it on me. I got it on me, I got it on me. Got it on me. I got bitches on the pole. My swisher full of drugs. Just it's on my toes. Yo, bitch, ready to go. Cause I got it on me, I got it on me. I got it on me, I got it on me. On me. Trap out the bando, it's Miggle and Huncho. She all on the pole when a nigga throw peso. She wanna bang roll on Quavo Fargo. Got a twerk for Kirko, trap for the Migos. That's the plug pull up with a kilo. Got a white boy like Steve O. Try, try to come rob, I got that shoot you like a free throw. Big house on the hill, baby, every room got a pole in it. So when I take it to the crib, baby, every room I'ma throw binges. Big house on the hill, baby, every room got a pole in it. So when I take it to the crib, baby, every room I'ma throw binges. I got it on me, I got it on me, got it on me, got it on me, I got it on me. Kirk Banks och Migos, Got It On Me. Vad tycker ni? Bra. Jättebra. Cool. Cool. Ja. Han <laughs> har veckans... Veckans bästa raplåtar. Malene, vad har du plockat med dig? Eh, jag faktiskt... Ehm, det är lite speciellt. Oj, nu tog jag hela micken Anna Fri. Eh, det är faktiskt min kille. En låt som du? han har... Ja, jag är lite partisk här nu. Alltså herregud, vi, signaturmelodin till den här podden är liksom min kille så att... <laughs> Ja, vi, vi jobbar så. <laughs> Så kör vi. Det är fint. Nej men vi höll på att typ städa i, i helgen. Mm. Och bara ja, då, då var det som att den dök upp, en, en CD så här, som det inte stod någonting på. Han var skitnära på att slänga den och bara Nej, jag ska lyssna vad det är. Typ. Tänk om det är den där, eh, ja, det det, det, det var, det, det mm. visade sig att det var. Och det är eh, ett gammalt samarbete, sex år gammal eh, Eh, grej, eller liksom en EP han gjorde med Anthony Mills. Mm -hmm. Och min men, pojkvän är då Nils Svennen Lundberg till exempel proddar Adam Tensta och aha, jobbar med Silvana och sådär. Ja, ja. Um, så han blev helt uh, till sig och det, det här, låten ska höra är liksom första som kom på. Och jag blev helt tagen. Jag bara, vad, vänta vadå, har du gjort det här? Är det här, har ni gjort det här? Och det här är sex år gammalt typ. Blir du ännu mer kär? Ja, det blir jag hela tiden ändå, men <laughs> särskilt då. <laughs> Vad fint. Var, ja. Så nygammalt? Ja, men det, roliga var att det sen eh, dagen efter hade ovetandes då om att Nils hittade den hade Anthony hittat den hemma hos sig. Och innan Nils ens hann ringa Anthony och bara “Hallå, vi har gjort den här grejen, kommer du ihåg vad fett det är?” typ. Mm. Eh, så hann han posta det. Han la upp hela EPn, Anthony la upp EPn i måndags. Gud vad kosmiskt. Ja, det var Eller? verkligen som två stjärnor som bara ställde sig så. Så det var fett. Ny, nytt men gammalt. What you get off for yourself, looking out for yourself. Malene Fynda hemma i uh, gömmorna och bara ja. fiskar fram ja. kvalitetssoul. Ja. Gud vad bra det var. Jättebra. Visst var det? Eller, det... Jag måste bara säga så, men jag tyckte att det var så fett. Bra det har verkligen så här behållit sig också i sex år. Alltså man tänker så det låter fortfarande fräscht. Men exakt vad jag tänker, att det, är liksom, det, har, det låter som en tidlös grej. Just att man kände att det var så här fräscht nu nu för mina öron första gången jag hörde det fast jag vet att det var gammalt. Typ. Mm. mm. eh, ja. vad, vad, har, vad har dejt på gång i, i vinter och 2015? Storslagna planer? Alltså vi har extremt storslagna planer. Vi eh, måste bara tala lite mer om dem. Mm, <laughs> exakt. och vi har också kanske lite samarbeten på gång med Namaste. Mm, ett annat favorit-DJ-gäng. Yes. Ja. Alltså, alltså vad var för samarbeten? Ni ska spela tillsammans, <laughs> åtta tjejer? Nej, eller vadå? okay. <laughs> ja, vi ska bara stå och trängas tillsammans. Det låter underbart. Ja. Men alltså vi är väl också, tänker jag, lite så här öppna om någon vill genomföra en jättestorstilad grej med, där vi får jättemycket pengar och får göra vad vi vill så är det bara att ringa. Ja, det bara, ringa. Vi tar emot bokningar liksom. <laughs> Eller öppenbokningar. Vad är det närmsta som händer i liksom, eh, popskivesläppsväg? Vem kommer först? Jag skojar. Ja. <laughs> Eh, Hanna. Jag kommer släppa nytt i januari. Kul! Mm. Kommer man känna igen sig? Lite. Ja. Italienska? Nej, kanske? Kanske. <laughs> det kommer vara sjukt fett. Ja. ja, det kommer vara amazing. Vad händer i, i Malians värld? Jag eh, släpper låt med Silvana. Eller jag gästar oh. en låt som hon släpper. Spännande. Ja. Det måste vi hålla utkik efter. Wow. Och Josefina, Eh, Josefina kommer att eh, släppa en musikvideo snart till eh, min förra singel Encore. Ja, ja, det har vi sett um, ångande heta bilder ja. på internet. Ja, precis. Med hångel och, med hångel och, och ja, visst, visst. Hanna, Hanna dyker upp där på ett hörn va? Hanna är med och ja. hånglar. Jag tar upp min skådespelarkarriär. Så ser nöjd ut nu också. det <laughs> är, jag bara äntligen! Det är mycket hångelhistorier där. Ja, nej, men så det är väl det allra närmaste jag kan, jag kan skvallra om. Sen så är det lite hemligt. Och sen ska du göra eh, Hålla Backal nästan. Exakt. Eh, fast en egen låt. Ja, ja, det tänkte jag. <laughs> ja, Det är så himla grymt att ni var här, hela gänget. Vad kul vi ska ha ikväll. Ni dricker vi öl. Uh, vi avslutar med uh, ständigt närvarande Young Gud i den här podden. Uh, en låt från hans uh, nya EP, My Partner. Fint namn. Hej då! Hej då! Nyår!